right, as we return to our study on the patience of God. Wracając do naszego rozważania Bożej cierpliwości, I want to take us to Romans chapter 9 verse 22. Otwórzmy list do Rzymian, 9 rozdział i przeczytamy 22 wiersz. And I want you to notice how patience is often paired with his anger or his wrath. I zwróćmy uwagę na to, jak cierpliwość często pojawia się w kontekście Bożego gniewu. this word macrothromia in the, uh, in the New Testament is describing the delay of expressing anger. To słowo makrothromia w Nowym Testamencie opisuje w jaki sposób Bóg panuje nad gniewem i powstrzymuje swój gniew. So it says in verse 22 What if God, although willing to demonstrate his wrath and to make his power known, czytamy tutaj, a cóż jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić swoją moc, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction. Znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. And I think the illustration of this kind of restraint uh, of wrath is mentioned by Peter and goes back into the book of Genesis. I przykładem tak, takiego właśnie Bożego odwlekania gniewu zajmuje się Piotr w pierwszym liście i odnosi się do wydarzeń e, z Księgi Rodzaju. Because in 1 Peter 3, verse 20, gdyż w pierwszym liście Piotra 3:20 uh, it says in verse 18 that Christ died for sins once for all, the just for the unjust. Jeszcze wcześniej w 18 wierszu Piotr mówi, że Chrystus umarł e, za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. And he, goes on to uh, say in verse 19 that after his death he went and he made proclamation of his victory to the spirits in prison. I w dziewiętnastym wierszu mówi, że y, przed zmartwychwstaniem w duchu poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. And those spirits in verse 20 is, are described as those who were disobedient. I w 20 wierszu czytamy, że te duchy były kiedyś nieposłuszne. When were they disobedient? Kiedy były nieposłuszne? It says right afterwards when the patience of God kept waiting in the days of Noah. Dalsza część tego wiersza nam wyjaśnia, że to miało miejsce, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego. Now when you go back to Genesis and you look at chapter 6, jeśli otworzycie Księgę Rodzaju, szósty rozdział, you'll see that God warned the world that he was going to judge it with a flood. Widzimy, tam, że Bóg ostrzega świat, że będzie go sądził przez potop. And Noah was the prophet, the one warning the world. A Noe był prorokiem, który ostrzegał świat za swoich czasów. But how long was Noah warning the world of God's impending judgment? Jak długo Noe ostrzegał świat przed nadchodzącym sądem? Y, Genesis tells us it was 120 years. W Księdze Rodzaju widzimy, że to trwało 120 lat. I think we can relate to that because we look forward to 70 or 80 years on this earth and so 120 that's extended beyond our lifetime. I myślę, że widzimy, jak długi jest to okres, ponieważ ile my spodziewamy się tutaj żyć na tej ziemi. 70, 80 lat, więc to jest okres, który przerasta nasze całe życie. And illustrates the great patience of God in wanting his people to be warned and repent. I to pokazuje nam na ogrom Bożej cierpliwości, który chce, żeby ludzie usłyszeli przestrogę i żeby się opamiętali. But I want us to look at it in a bigger picture, in a bigger sense. I e, chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli większy obraz, e, szerszy zakres. Because from the time of the fall until the time of the flood. Od czasu upadku człowieka w grzech do czasu wielkiego potopu there was 1656 years in between. 1000? 1656 years in between. Y, było 1653 lata. A, tutaj jest, sorry. 1656. Ja mam kłopoty z wielkimi liczbami. Jestem dyslektykiem liczbowym. <laughs> and, and from the moment sin entered the world, i od czasu, gdy grzech wszedł na świat, God was irritated. Bóg był podirytowane. Irritated with Eve and Adam. Był e, zirytowany na Ewę i Adama. But that's only two people. Ale to tylko dwoje ludzi. And then they ha started having more children. A oni później mieli dzieci. And so his anger and his wrath against sin is increasing. I Boży gniew na y, grzech y, wzrasta and those children had children, etc., etc., until we get to 1,656 years later. I dzieci miały dzieci i mamy 1656 lat w sumie. Ah, millions of people, some even estimate close to a billion people were alive during that time. W tamtym czasie, nie wiemy dokładnie ile, mówi się o milionach, niektórzy nawet mówią, że mógł być miliard ludzi na ziemi. And yet we see the patience of God in not only withholding judgment, but warning and then still waiting for repentance before judgment falls. I widzimy Bożą cierpliwość, który nie tylko ostrzega ludzi przed nadchodzącym gniewem, ale powstrzymuje ten gniew przez tak długi okres czasu. when we look at this other word and how it's used in Romans 2, kiedy przyjrzymy się temu drugiemu słowu, które pojawia się w liście do Rzymian w drugim rozdziale, we see in verse 4 widzimy w czwartym wierszu, that God tolerates uh, patiently the sin of his creation. Widzimy, jak Bóg cierpliwie toleruje grzech jego upadłego stworzenia. And here Paul is using it as an appeal to the people who are reading this, this letter. I tutaj Paweł odwołuje się do tej Bożej cierpliwości, kierując wezwanie do czytelników tego listu. To be moved by God's patience into repentance. Aby byli przekonani do opamiętania z powodu Bożej cierpliwości. It says, or do you think lightly of the riches of his kindness and forbearance and patience? not knowing that the kindness of God leads you to repentance. W czwartym wierszu Paweł pyta, czy lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża prowadzi cię do opamiętania? Why does God exhibit patience when he has every right to express wrath in judgment? Dlaczego Bóg okazuje cierpliwość, kiedy ma pełne prawo do tego, żeby wyrazić swój gniew? Because as a gracious God, he wants repentance. Dlatego, że jako miłosierny Bóg czeka na ludzkie opamiętanie. He's hoping for repentance. Wyraża nadzieję, że ludzie się opamiętają. I, I see the patience of God with people that I minister to back in the United States widzę wyraz Bożej cierpliwości wobec wielu ludzi, którym usługuję w Stanach Zjednoczonych. They come and they share their problems with you. Przychodzą i opowiadają mi o swoich problemach. And you can identify the source of their problems with a form of disobedience. I widzę, że w wielu przypadkach ich problemy są wynikiem ich nieposłuszeństwa wobec Boga. And you can point out their problem uh, that if they would change, then their difficulties would begin to clear up. I jestem w stanie w wielu przypadkach wskazać, że jeśli zmienią swoje postępowanie, naprawią swoje drogi, to wtedy te problemy znikną z ich and, życia. And yet they, they fight and they delay changing uh, that one sin in their life in order to see improvement. Ale oni, wielu z nich, E, walczą z Tobą i z Bogiem i nie chcą e, się opamiętać z jakiegoś grzechu, żeby nastąpiła zmiana w ich życiu. God patient I I wiem, że Bóg jest wobec nich cierpliwy i ja też e, chcę, żeby we mnie była <laughs> cierpliwość. Jeśli otworzymy list do Efezjan, Y, czwarty rozdział i drugi wiersz. It says, um, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love. Czytamy tutaj, że mamy z wszelką pokorą i łagodnością i z cierpliwością znosić jedni drugich w miłości. Here in Ephesians 4, tutaj w czwartym rozdziale listu do Efezjan those in the church are exhorted to exhibit the same kind of patience that God exhibits toward sinners toward each other. Widzimy, że wierzący ludzie w kościele są wzywani do tego, żeby sobie wzajemnie okazywać tę samą cierpliwość, którą Bóg okazuje nam. I don't think this is describing a Christian's attitude towards somebody in the world nie sądzę, że jest tutaj mowa o postawie chrześcijan wobec ludzi na zewnątrz, ludzi tego świata. Ale mamy tutaj kontekst tego, jak wzajemnie się traktujemy e, w kościele. And so it's telling and exhorting each one of us that if we have difficulty with a brother or sister that we're supposed to be exhibiting, exhibiting patience with them. Więc ten fragment poucza nas, że nawet jeśli brat czy siostra w kościele stwarzają jakieś problemy, musimy być cierpliwi wobec nich. Love them and let God work on them. Mamy ich miłować i oczekiwać, że Bóg będzie dokonywał zmiany w ich życiu. And be patient while God is working on them. I gdy Bóg wykonuje swoją pracę w ich życiu, my musimy cierpliwie czekać na jej owoce. I find that difficult. I dla mnie jest to trudne. And yet, when I start thinking about how difficult it is for me with being patient for another person to change. Ale gdy myślę o tym, jaką trudnością dla mnie jest e, okazywanie cierpliwości wobec drugiej osoby, która tak powoli się zmienia. God has been gently reminding me of his patience with me waiting for me to change with what he confronts in my life. Wtedy Bóg przypomina mi, jak on jest cierpliwy wobec mnie i moich powolnych zmian w moim życiu. Then there's another word for patience. Jest jeszcze jedno słowo opisujące cierpliwość. And that's found in James chapter 1 verses 3 and 12. I to słowo znajdujemy w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, trzeci i dwunasty wiersz. In verse 3 it's translated as um, endurance. W wierszu trzecim, zobaczmy jak to u nas jest przetłumaczone. E, wytrwałość. And in verse 2, it, it tells us that we're supposed to be joyful in the midst of trials. E, wcześniejszy, drugi wiersz, mówi, że powinniśmy radować się, gdy przechodzimy różne trudne doświadczenia i próby. Because in verse 3 that trial is being used by God to develop our character. Ponieważ Bóg posługuje się tymi trudnymi doświadczeniami, żeby kształtować nasz charakter. And the character trait that is being developed in trials is patience. I ta właśnie cecha charakteru, która jest kształtowana w czasie trudnych doświadczeń, to nasza cierpliwość. In uh, Colossians chapter 1 w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale Paul uses the word patience to describe a measurement of spiritual maturity. Paweł używa, odnosi się do cierpliwości jako pewnej miary naszej chrześcijańskiej dojrzałości. So in verse 9 he's praying for the Colossians to be filled with the knowledge of God's will and all spiritual wisdom and understanding. W dziewiątym wierszu modli się, aby Kolosanie doszli do duchowej dojrzałości, pełnego poznania Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. And he's praying this in verse 10 so that they'll walk in a manner worthy of being called a Christian. I wiersz 10 mówi, że modli się o to, aby oni postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnego, zupełnemu Jego upodobaniu, czyli tak jak chrześcijanie powinni postępować. And what is a manifestation of a worthy walk in the Lord? I jaka jest, e, jaki jest owoc, czy rezultat takiego właśnie postępowania godnego Pana? Walking with, at the end of verse 11, steadfastness and patience. Czytamy w wierszu 11, że to jest właśnie postępowanie, w cierpliwości i wytrwałości. The fact that it is a uh, measurement of spiritual maturity is seen in 2 Timothy 3:10. I wyraźnie widzimy, że jest to cecha duchowej dojrzałości, jeżeli zajrzymy do drugiego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału. Because now Paul is talking to Timothy about leadership qualities in the church. Tutaj apostoł Paweł pisze do Tymoteusza na temat e, wymagań e, przywódców, wymagań e, odnoszących się do przywódców w Kościele. in some of his final words before he's um, uh, martyred, i są to jedne z ostatnich słów apostoła Pawła przed jego męczeńs męczeńską śmiercią. Paul says, follow my teaching. Paweł mówi, podążaj za moją nauką. Not only my teaching, but my conduct. Ale nie tylko za moją nauką, ale też za moim postępowaniem. My purpose, my faith. Za moją wiarą, za moimi dążnościami. But his patience. but his patience. Jak również moją cierpliwością. I, I'm trying to think in the life of Paul when he exhibited impatience. Zastanawiam się, kiedy apostoł Paweł w swoim życiu wykazał się niecierpliwością. Certainly before he became a Christian, he was impatient. Z pewnością, zanim został chrześcijaninem, był niecierpliwy. Because he was zealous for Pharisaical Judaism. Był bardzo gorliwy w przestrzeganiu faryzejskiego żydostwa to the point of persecuting and killing those who were naming Jesus as Lord and Savior. Do tego stopnia, że boleśnie prześladował tych wszystkich, którzy wzywali imienia Pana Jezusa. But after his conversion, ale gdy Paweł się nawrócił, we mostly see um, a patient man. Ogólnie widzimy obraz cierpliwego człowieka. I think we need to remember that there were about 14 years between his conversion and his being put into service by God. I powinniśmy pamiętać, że od momentu jego nawrócenia do momentu bycia zaangażowanym w służbę minęło jakieś 14 lat. And he exhibited great patience on each one of the missionary journeys. I później widzimy, jak Paweł y, jest cierpliwy podczas tych różnych misyjnych podróży. Because especially on the first journey, szczególnie podczas pierwszej podróży, when he'd go into a town and preach the gospel, gdy udawał się do jakiegoś miasta i głosił Ewangelię, he would be persecuted. Był prześladowany. in one situation he was stoned and left for dead. I w jednej, e, w jednej sytuacji został ukamienowany i myślano, że zginął and you see him getting up and dusting himself off and moving on and even returning to the town to preach the gospel again. I widzimy, że Paweł wstaje, strzepuje z siebie proch i dalej głosi, nawet wraca do tego miasta znowu i tam ponownie głosi Ewangelię. But there was one time when he exhibited impatience. Ale jest jeden przypadek, kiedy okazał się niecierpliwy. Can you remember? Pamiętacie kiedy? It's at the very end of the book of Acts. Pod koniec dziejów apostolskich. He's standing before a high priest. Stoi przed y, arcykapłanem. And one of the high priest's assistants slapped him in the face. I e, sługa arcykapłana uderza go w twarz. And Paul expressed himself angrily. I wtedy Paweł wybuchnął gniewem. And then he was told, hey, you know who you just rebuked? i mówi, wiesz, a ktoś tam zwraca mu uwagę i mówi, czy ty wiesz, y, przeciwko komu ty się wypowiadasz? That was the high priest. To przecież y, arcykapłan. And it's interesting to see instantaneously his attitude changes. I widzimy, jak natychmiast y, postawa apostoła Pawła się zmienia. He was wronged. Wyrządzono mu krzywdę. And he reacted impatiently. I zareagował w niecierpliwy sposób. But when he was confronted by a higher authority in Judaism, ale gdy został skonfrontowany y, z wyższą władzą w judaizmie, he instantaneously backed down and became respectful in that situation, even though the rebuke was justified. Widzimy, jak apostoł Paweł się wycofał i przeprosił, mimo tego, że został niesłusznie, e, niewłaściwie potraktowany. So when we see the character of patience exhibited in scripture of God, widzimy więc e, różnego rodzaju wyrazy cierpliwości, która charakteryzuje Boga. And see God's desire for this attribute to be exhibited in his creation, especially in uh, his followers. I widzimy Boże pragnienie, aby również ta cierpliwość była obecna w Jego stworzeniach, a szczególnie w Jego naśladowcach. This is a very communicable attribute. To jest y, bardzo przekazywalny atrybut Boga. one that, zapomniałem przetłumaczyć. One that God doesn't want to share just a little bit of. I jest to jeden z atrybutów, który Bóg e, chce nie tylko trochę nam przekazać. Ale chce, żeby ten atrybut cierpliwości był wyraźny w każdym z nas. Uh, and in fact abundantly expressed in our lives. Żebyśmy obfitowali w cierpliwość w naszym życiu. And I guess the question before us is how abundant is patience being expressed in your life? I każdy z nas niechaj sobie zada pytanie, jak obficie cierpliwość wyraża się w moim życiu. In fact, um, it should be the goal of every Christian to be displaying patience on a regular basis. Celem każdego chrześcijanina winno być okazywanie cierpliwości w regularny sposób. In Romans chapter 12 verse 12 w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 12 wierszu Paul says we should be rejoicing in hope. Paweł mówi, że mamy się radować w nadziei. Persevering in tribulation. A w uciskach mamy być cierpliwi. We should be very patient people. Powinniśmy być cierpliwymi ludźmi. But as we close out our discussion on the patience of God. I kończąc e, nasze rozważanie Bożej cierpliwości, we need to look at some necessary contrasts. E, spójrzmy na pewne kontrasty, przeciwieństwa. Okay? We see God's character on display in Romans 1. Widzimy, jak Boży charakter uwidacznia się w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. In verse 18 and following we see the wrath that is coming against those who are rebellious against his will. Poczynając od 18 wiersza widzimy jak e, Boży gniew e, objawia się przeciwko ludzkiej bezbożności. And we, we know from Paul's teaching and we know from scripture in general that all men deserve and fall under God's wrath. I zarówno w nauce apostoła Pawła, jak i z całego Pisma widzimy, że wszyscy ludzie e, są w takim stanie i w taki sposób postępują, że są winni Bożego gniewu i zasłużyli na Boży sąd. And yet, when we look at Romans 5:9, ale gdy popatrzymy na piąty rozdział listu do Rzymian i dziewiąty wiersz, we see that God is going to grant redemption to some widzimy, że Bóg y, dokonuje odkupienia części ludzkości. Some will be rescued from the divine wrath that awaits all rebels against the will of God. Niektórzy zostaną uratowani przed nadchodzącym gniewem Boga, który objawi się przeciwko wszystkim zbuntowanym ludziom. So in order to understand the patience of God, aby więc e, zrozumieć Bożą cierpliwość, we have to know something about his restraint from judging man instantaneously for their sin. Powinniśmy rozumieć e, ten aspekt Bożego charakteru, który sprawia, że Bóg natychmiast nie reaguje gniewem i sądem wobec ludzkiej bezbożności. as well as the grace that he exhibits toward those who are chosen to understand and embrace with confidence the work of his son on the cross. Jak również to, jak Bóg okazuje łaskę i miłosierdzie tym, którzy z Jego łaski zostają wybrani i powołani, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło dokonane na krzyżu Golgoty. God could and should act based on his wrath towards sin. Bóg mógłby i kierowany swoją sprawiedliwością powinien działać w gniewie wobec e, ludzkiej bezbożności. But what he does is exhibit patience while he awaits those who are going to embrace his gra grace, to embrace his grace. Natomiast Bóg w cierpliwości czeka na tych wszystkich, którzy przez wiarę przyjmą Jego łaskę i staną się uczestnikami Jego łaski i zbawienia. And as Christians, Paul tells us in Galatians 5, i Paweł mówi nam w liście do Galacjan, jako chrześcijanom, that if we allow the Holy Spirit to, um, if we yield to the Holy Spirit's work in our life, że jeśli poddamy się pracy Ducha Świętego w naszym życiu, then the person who is walking in the Spirit and yielding to the Spirit, i taka osoba, która żyje według Ducha Świętego, poddaje się Duchowi Świętemu, will exhibit patience. Taka osoba będzie wyrażała cierpliwość. Or another way of looking at it, Albo inaczej rzecz biorąc, if you see somebody calling themselves a Christian who is acting impatiently, jeśli widzisz kogoś, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem i ciągle jest niecierpliwy, then you can say to them, you're not walking in the Spirit. Możesz powiedzieć, ty nie chodzisz w duchu. Because if you were walking in the Spirit, gdyż jeśli chodziłbyś w duchu świętym, no matter what the situation, you would be exhibiting a level of patience. Bez względu na to, w jakiej sytuacji byś się nie znalazł, okazywałbyś przynajmniej w jakiejś mierze cierpliwość. So, as we define God's patience, kiedy więc próbujemy zdefiniować Bożą cierpliwość? There are two necessary components that we've seen. Y, są dwa niezbędne elementy, którym się przyglądaliśmy. Number one, we need to appreciate that God has justified anger over our uh, sin. Po pierwsze, y, widzimy, że Bóg ma uzasadnione prawo do gniewu wobec naszego grzechu. We have offended him and he has every right as the holy creator to enact his anger or his wrath against us obraziliśmy Go i Bóg ma pełne prawo do tego, żeby być pełnym gniewu wobec nas i grzechu, którego się dopuściliśmy. But number two, ale po drugie, I sure am grateful that he restrains himself from implementing his justified anger against sin. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg powściąga się w egzekwowaniu jego uzasadnionego gniewu. Early in our study of the attributes. Wcześniej, e, rozważając inne Boże atrybuty, we looked at the um, response of God to the sin of Adam and Eve. Przyglądaliśmy się, jak Bóg zareagował na grzech Adama i Ewy. And we noted that he exhibited grace and mercy and love. I zauważyliśmy, że Bóg już wtedy okazał im miłość miłosierdzie i łaskę. Because he could have exhibited wrath and killed them right on the spot. Mógł od razu wyrazić swój gniew i pozbawić ich życia w jednym momencie. But he did not. Ale tego nie zrobił. He restrained his wrath. Powstrzymał swój gniew. When he restrained his wrath, he wasn't just exhibiting love and grace and mercy. I gdy powstrzymał swój gniew, to nie tylko objawiał swoją łaskę, miłosierdzie i miłość. He was also exhibiting his patience. Również w ten sposób manifestował swoją cierpliwość. And sadly, that's one of the attributes that we don't acknowledge uh, in the garden. I przykre, ale nie rozpoznajemy tego atrybutu, przyglądając się tej tragedii w ogrodzie Eden. So, with these two necessary and foundational concepts, a więc y, pamiętając o tych dwóch fundamentalnych pojęciach, our definition of justification has to include something about those concepts. Nasza definicja Bożej cierpliwości powinna zawierać czy odnosić się w jakiejś mierze do tych niezbędnych fundamentalnych pojęć. So one of the theologians, Louis Burkhoff, a więc jeden z teologów, Louis Berghoff, describes God's patience as his postponement of merited judgment. Opisuje Bożą cierpliwość jako odroczenie czy odraczanie zasłużonego sądu. Mankind deserves instantaneous judgment, God postpones it. Ludzkość, ludzkość zasługuje na natychmiastowy sąd ale Bóg w swej cierpliwości odracza ten sąd. And he postpones that judgment uh, by various lengths of time with individuals. I widzimy w różnych przypadkach, że Bóg odracza ten sąd na różne okresy czasu. John MacArthur defines patience John MacArthur definiuje cierpliwość as God's in spite of his creation's continual disobedience, disobedience and disregard of his warnings. Jako Bożą spokojność pomimo ciągłego nieposłuszeństwa i lekceważenia jego ostrzeżeń przez stworzenie. That long definition really summarizes what we've discussed tonight. I ta długa definicja podsumowuje to wszystko, o czym dzisiaj wieczorem tutaj mówiliśmy. Uh, but I like Grudem's uh, more pithy uh, statement when he says God's goodness in withholding punishment toward sinners is the definition of his patience. Podoba mi się e, ta zwięzła e, definicja Grudema, który mówi, że Boża cierpliwość to jego dobroć, wstrzymywaniu się z karą wobec grzeszników. My own definition you can see behind you. I me. moja definicja na końcu tutaj widzicie. It's God's temporary restraint in expressing his justified wrath toward his wayward creation. Jest to czasowa powściągliwość Boga w wyrażaniu jego uzasadnionego gniewu wobec jego krnąbrnego stworzenia. Judgment is coming for everyone. Sąd nadchodzi na wszystkich. For Christians that judgment has already taken place at the cross. Dla chrześcijan ten sąd już odbył się na krzyżu Golgoty. No more no further judgment is necessary. I nie ma konieczności na kolejny sąd nad wierzącymi. But for those who don't know the Lord, ale dla tych wszystkich, którzy nie znają naszego Pana, time is running out kończy się czas. Because God could take them in death at any time and then they enter into his judgment. Bóg może ich odwołać z tego świata w każdym momencie przez śmierć i wtedy staną w obliczu Bożego sądu. So on the last slide that we're going to show you tonight, więc już na tym ostatnim slajdzie, na który spojrzymy tego wieczoru, you'll see that I'm tempted to say that this is the most awe-inspiring attribute of God that we have seen to date. Widzicie, że w moim zrozumieniu jest to e, najbardziej zasługujący na podziw Boga atrybut spośród wszystkich, które rozważaliśmy. Indeed, when I think about my own life, szczególnie gdy myślę o moim własnym życiu. And when I go back over the sins that I have committed, I myślę o tych różnych grzechach, których się dopuściłem. I'm in awe that I'm still alive. Jestem w podziwie dla Boga, że nadal żyję. I had a good friend in high school. Miałem dobrego kolegę w szkole średniej. We graduated, we went to two different universities. Y, skończyliśmy szkołę średnią i każdy z nas poszedł do innego uniwersytetu. Uh, we ran on the same cross country and track teams. E, ale razem wcześniej biegaliśmy na takich trasach, e, mm, jak to się mówi, przełajowych. O, dziękuję. We were the two top distance runners in our school and in the city. I byliśmy najlepszymi biegaczami w naszej szkole, a nawet w całym mieście. But early in my high school career as I was getting to know him. Ale już na początku szkoły średniej, gdy się poznaliśmy, he tried to entice me to join him in sins. On e, ciągle mnie namawiał do przyłączenia się do jakiegoś grzechu, do robienia jakichś złych rzeczy. And I quickly withdrew my relationship from him outside of the team. I y, bardzo szybko y, zerwałem z nim jakieś bliższe relacje, poza tym, że byliśmy cały czas w tej jednej drużynie biegaczy. He continued down a wayward course in life of rebellion. I widziałem, jak jego życie stacza się na tym jego, y, na jego obranej drodze buntu wobec Boga. And God was leading me away from that into a situation where I eventually accepted the gospel a Bóg prowadził mnie inną drogą do, do miejsca, w którym w końcu przyjąłem Ewangelię. During my freshman year in university, kiedy byłem na pierwszym roku studiów, um, I received word that he had been killed. I wtedy dowiedziałem się, że on został zabity. And as a young Christian, that caused me to ponder the grace and the patience of God in my own life. I wtedy już jako młody chrześcijanin y, zastanawiałem się, jak Bóg był cierpliwy i łaskawy wobec mnie. Because his opportunity to know the Savior ponieważ e, jego możliwość, by poznać Zbawiciela was eliminated by an act of carelessness and rebellion on his part. została zakończona z powodu jego takiego nierozważnego y, zachowania i myślenia. So when I think of the, the patience of God with the contrast before us, his wrath and the grace he exhibits toward believers. Kiedy rozmyślamy o cierpliwości Boga, to widzimy właśnie te dwa elementy. Widzimy ten element Bożego gniewu i jednocześnie widzimy jego wielkie miłosierdzie wobec nas. Then I'm surprised that more people when they see the contrast don't fall down and kiss the feet of the son as it says in Psalm 2:12. I kiedy myślę o tym, to dziwię się, że tak niewielu ludzi widząc ten ogromny kontrast nie pada do nóg Bożego Syna i nie całuje jego stóp, jak czytamy w o tym w psalmie drugim i dwunastym wierszu. So I want to leave you with six questions to ponder. Zostawiam więc was e, z sześcioma pytaniami, nad którymi zastanówmy się. You're not going to remember all six questions. Pewnie nie zapamiętamy wszystkich sześciu. But if one strikes your mind or your heart, ponder that. Ale jeśli któryś z, któreś z tych pytań w szczególny sposób y, poruszy wasze umysły, Rozważcie je. How should God's patience be a comfort to believers? Jak ten atrybut Bożej cierpliwości pociesza wierzących ludzi? How should God's patience be uh, how is God's patience deceiving to non-believers? W jaki sposób ten atrybut y, Bożej cierpliwości może być zwodniczy dla niewierzących? How do non-believers make God weary? W jaki sposób niewierzący ludzie nużą Boga? Or how do uh, how does how do believers make God weary? Albo jak wierzący nużą Boga? And then a more personal question, how do you try the patience of God? A teraz bardziej osobiste pytanie. W jaki sposób czy czy ty wystawiasz na próbę cierpliwość Boga? If you're considering and pondering any of those five questions, jeśli rozważamy którekolwiek z tych pięciu pytań, then the final one should be how are you going to commit to change? To ostatnie pytanie bardzo ważne, czy zobowiążesz się do zmiany? You know one thing, I want to be walking in the spirit. Y, wiem, że chcę chodzić w Duchu Świętym. I want to exhibit the patience of God. Pragnę, aby w moim życiu było widać Bożą cierpliwość. For the sake of the proclamation of the gospel of Jesus Christ. Aby w ten sposób też przez moje życie była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. Because if you're an impatient person, ponieważ jeśli jesteś niecierpliwą osobą, how can you attract uh, the audience of a non-believer to hear the gospel when they see that you can't act patiently. W jaki sposób y, ludzie niewierzący mieliby słuchać tego, co masz do powiedzenia, jeśli widzą, że ty jesteś <laughs> niecierpliwy ciągle? How can you talk about the patience of God in the midst of his wrath on the way to potential grace if you are exhibiting impatience? W jaki sposób możesz mówić o Bożej cierpliwości w obliczu Jego gniewu i y, naszej drodze do doświadczenia Bożej łaski, jeżeli w Twoim życiu ciągle brakuje cierpliwości. We all need to ponder the patience of God a lot more than we do. Powinniśmy dużo więcej zastanawiać się nad cierpliwością Boga niż to robimy. And it's my hope that tonight you will begin to ponder his patience more. I mam nadzieję, że po tym wieczorze będziemy więcej rozmyślać o Bożej cierpliwości. Let's pray. Pomódlmy się. Father, when we see this attribute, Ojcze, gdy widzimy ten atrybut, we stand in awe of you. Jesteśmy pełni podziwu dla Ciebie. You are patient with non-believers in this world. Jesteś cierpliwy wobec niewierzących ludzi tego świata. Letting them live a full life in rebellion to you. Pozwalasz wielu z nich prowadzić pełne życie, chociaż są zbuntowani przeciwko Tobie. Giving them every opportunity for repentance. Dajesz im tak wiele możliwości opamiętania się. Before they have to enter into judgment. Zanim staną na Twój sąd. But we stand in awe of your patience in our life. Ale jesteśmy też pełni podziwu nad Twoją cierpliwością w naszym życiu. Because you've given us the confidence to trust in the gospel. Ponieważ e, uzdolniłeś nas do położenia ufności w Twojej Ewangelii. A confidence in your son's work that allows us to be declared righteous now położenia naszej ufności w Twoim Synu, przez którego możemy już teraz być ogłoszeni sprawiedliwymi. And awaiting a future glorification where we will be fully transformed into a non-rebellious creation. I oczekujemy tego wiecznego, tego ostatecznego przemienienia nas, y, wejścia do chwały, gdzie już będziemy zupełnie wolni od wszelkiego grzechu. But in the meantime we live with this struggle. A póki co żyjemy jeszcze w ciągłym zmaganiu. The weakness of our flesh, ze słabością naszego ciała, but learning how to walk in the spirit. I uczenia się jak chodzić w Duchu Świętym. And when we walk impatiently, i gdy chodzimy z, z jakąś niecierpliwością, it's an easy way of identifying that we are not walking in the Spirit. To widzimy bardzo wyraźnie, że nie chodzimy w Duchu Świętym. So help us, Father, to walk in the Spirit and exhibit patience. Pomóż nam, Ojcze, chodzić w Duchu Świętym i e, wyrażać cierpliwość. And when we recognize impatience in our outward behavior and even in our internal thoughts a kiedykolwiek dostrzegamy niecierpliwość w naszym postępowaniu, czy nawet w naszym wewnętrznym, ukrytym myśleniu. Help us to be quick in repentance. Daj nam szybkość e, w opamiętaniu się. Like Paul before the high priest at the end of his ministry. Tak jak apostoł Paweł, kiedy stał przed arcykapłanem pod koniec swojej służby. And thank you for your continued patience in our life i dziękujemy Ci za Twoją nieustającą cierpliwość wobec nas. Help us to remember your patience toward us so that we can hold you in awe and walk in the Spirit. Daj, byśmy nie zapominali, ale pamiętali o Twojej cierpliwości wobec nas i chodzili w Duchu Świętym. We ask this for the glory of your Son us. Modlimy się o to dla chwały naszego Pana i też naszej chwały. Amen. Amen. All right, tomorrow we'll see you for one last attribute. I jutro spotykamy się na jeszcze jeden atrybut. And questions too. I pytania. <laughs> We'll s- Can I ask one question? Sure. Even if you can't give the answer now, maybe tomorrow. But... Sure, go ahead. Okay. miałem cztery pytania. I have four questions. Oh, are you going to ask all four? Because you said you only said you were going to do one. Ale tylko jedno zadasz. Nie oczekuję odpowiedzi. Chciałbym wszystkie cztery, żeby były. I just like to ask you these four okay, questions. Go ahead. you don't have to answer all of them. Yeah, sure. No, I'm just I'm giving you a hard time. That's all. Chociaż. Y although uh, I've already received an answer in your prayer just a moment ago. Okay. Maybe even on two. <laughs> even though we don't express impatience, but we see it in our lives, this is a moment where we should repent. Yeah, I think so. Okay. Uh, let me just give you a follow-up on that. I króciutko tylko się do tego odniosę. I think it's important to repent of those internal thoughts of impatience. Myślę, że powinniśmy y, pokutować nawet z tych wewnętrznych wyrazów niecierpliwości. Because if they're not acknowledged as being wrong, ponieważ jeśli na tym etapie nie uznamy, że jest to niewłaściwe, then the danger is they're accepted as being right. To niebezpieczeństwo jest takie, że uznajemy, że są w porządku. And Jesus has said that what is in the heart of man when it comes out, that's sin. A Jezus powiedział, że to, co jest w sercu i wychodzi z nas, to jest grzech. So I don't want to be harboring impatient thinking or attitudes that might later express themselves. Więc nie chcemy pozwolić na to, żeby ta niecierpliwość e, gdzieś tam w nas się tliła, bo później może się wydobyć z nas. Okej. Okay. Bardzo krótkie pytanie, bo to w zasadzie też już jakby było ale zasada mnie. Another short question which also was answered, but I'll still ask it. Y, mamy rozumieć, że każdy przejaw niecierpliwości powinniśmy postrzegać jako grzech. Should we think that every uh, every impatience, every color of impatience is sinful? Hmm. I want to contemplate that. Nad tym trzeba pomyśleć. Okay. My jako ludzie mamy większą lub mniejszą cierpliwość. As people we have more or less patience. Y, I czy y, z tego, co mm, wyczytujemy w Bożym Słowie and based on what we read in God's Word możemy stwierdzić, że Bóg ma też jakby swoją że jego cierpliwość też w którymś momencie się kończy. Can we deduct that God's patience also has limits and there, there comes a time when God says enough is enough? I think we can quickly answer that with bringing in another attribute. Myślę, że możemy na to odpowiedzieć Y, biorąc pod uwagę inny Boży atrybut. And that would be his sovereignty. Jego suwerenność. In the case of my friend who died at an early age. W przykład weźmy za przykład tego mojego przyjaciela czy kolegi, który zginął w tak młodym wieku. I, I am aware of others during my lifetime who sinned far greater than he sinned. Znałem innych ludzi, którzy daleko więcej grzeszyli niż on. But in his sovereignty, he chose to take my friend early, and he allows others to live a long life. I w swojej suwerenności Bóg pozbawił tego kolegi życia wcześniej, a innym pozwolił żyć długo. So one thing we can deduct from that, a więc z tego możemy wywnioskować, is that God doesn't say, okay, when you sin this much, then it's time for you to die. Że to nie jest tak, że Bóg ma jakąś miarę i mówi, jak e, tyle już nagrzeszysz, to koniec, śmierć. And if you sin this much, you're really going to die. But if you only sin this much, you're not going to die yet. A jeśli tyle nagrzeszysz, no to już z pewnością umrzesz, ale jeśli tylko tyle, no to jeszcze nie jest czas na śmierć. So he's not going to judge our his judgment based upon the increments of our wrongdoing. Więc y, jego sąd y, nie wynika z naszej oceny y, tego ile już nagrzeszyliśmy. Remember, all it takes is one sin and you're condemned. Tak naprawdę wystarczy jeden grzech i już jesteśmy So whether it's one sin or a million sins and I've probably committed 45 million sins by now and maybe that's, you know, a low number. <laughs> E, czy to jeden grzech, czy milion grzechów, a ja być może już 45 milionów grzechów popełniłem i to jeszcze może nie obejmuje wszystkiego, co znarobiłem. He's patient. Bóg jest cierpliwy. Okay, I guess one more question. We see the hand. isn't it connected with God's plan for each one of us? And when we see these examples of God's so called impatience, like the flood, Eh, that God said, enough is enough, and he sent the flood, but it was still in his sovereign plan leading to the cross. is not a theatrical uh, play, but uh, his plan is a result of his attributes, and patience is one of them. Well, I, I think it is somewhat theatrical, but I think you answered your own question by the use of the word sovereign. Myślę, że z naszej perspektywy to może wyglądać czasami jak teatr, że Bóg ma wszystko zaplanowane, ale w Twojej w Twoim pytaniu też padła odpowiedź, bo odwołałaś się do Bożej suwerenności. God has his plan to display his glory. Bóg w swoim planie chce objawić swoją chwałę. God chose to display his wrath as a lesson for future mankind 1656 years after the fall. Bóg e, wyraził swój gniew aby było to lekcją dla wszystkich następnych pokoleń, ale uczynił to w 1656 lat po upadku człowieka. He could have done it sooner or he could have done it later. Mógł to zrobić wcześniej, mógł to zrobić później. But when it happened, that was the perfect time. Ale kiedy to się stało, to był idealny czas. How do I know that? Skąd to wiem? Galatians 4:4. Galacjan 4:4. In the fullness of the time, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, Bóg posłał na świat swego syna, który narodził się z kobiety pod prawem. God promised a Messiah in Genesis 3:15. Bóg obiecał przyjście Mesjasza w Księdze Rodzaju 3:15. In Genesis 4:1 and 2, she thought it was Cain w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju Ewa myślała, że to Kain. And then she found out, oh, that's a mistake. Ale potem zobaczyła, że to był błąd. And the patriarchs after that who are in the righteous genealogy of Genesis 5 i później ci wszyscy patriarchowie, którzy są opisani w tej linii sprawiedliwych w rodzaju piątym rozdziale, all expected the Messiah to appear during some phase of their life, and they lived almost a thousand years each. I oczekiwali, że Mesjasz pojawi się w jakiejś fazie ich życia i oni wtedy bardzo długo żyli. In fact, when you look at the names and you look at some of the prophecies, they expected the flood event to be the return of the Messiah, and they were surprised it was a flood event. E, jeśli popatrzymy na znaczenia imion, i różnego rodzaju proroctwa, które one zawierają, to widzimy, że oni spodziewali się, że Mesjasz przyjdzie, kiedy przyszedł potop. So when God exhibits his patience, gdy więc Bóg manifestuje swoją sprawiedliwość, a plan that he swoją cierpliwość, to jest w tym Jego plan suwerenny, który on realizuje. That uh, allows for the maximum benefit of his glory in the individuals that he wants to be impacted by his patience. I Bóg pragnie manifestacji w największej mierze, w jakiej to możliwie, możliwe, y, swojej chwały w życiu tych jednostek, y, na które Bóg chce wpłynąć. I guess we could take one more. Okay. Genesis 15, we hear God uh, promising the land in 430 years to the posterity of Abraham. Yes. And God says that it must take such a long time because the guilt of Amorites uh, will reach its fullness. Yes. it sounds like God had some measure of fullness for them to be fulfilled. And uh, connecting it with God's righteousness, God wanted to be just and didn't want to act on them until they reached uh, the fullness of measure of sin. Yeah, I, I can see that position. Uh, there are many, and I hold this position, that say that God was exhibiting his patience on the Amorites. I rzeczywiście to, co mówisz, e, jak najbardziej jest uzasadnioną pozycją. Niektórzy w ten sposób to rozumieją, że tutaj Bóg cierpliwie oczekiwał na tą wypełnienie tej miary. Because Romans 2:4 and 1 Peter 3:20 ponieważ Rzymian drugi rozdział i pierwszy Piotra 4:20 talk about God's patience um, being purposed to give men an opportunity to repent. Gdzie czytamy, że Bóg jest cierpliwy, oczekując, że ludzie się opamiętają. So I think it's it's more biblically accurate to say that we see an example of his patience in the 430 years. Więc y, w moim zrozumieniu bardziej biblijnie będzie to ująć w ten sposób, że Bóg wyrażał swoją cierpliwość w oczekiwaniu na ich opamiętanie przez te 430 lat. Mm-hmm. I saw that hand over there. Uh, yes. chodzi o te pytania na końcu, które były zadane, gdyby można było wyjaśnić e, drugie i czwarte pytanie. Gotta fire up my computer again. możesz powtórzyć to pytanie, jak, jak ono brzmiało? Czyli tam chodziło o... Jak nużą e, Boga i jak wierzący Boga? Yeah. So these are the questions about uh, the unbelievers. being, how do they worry God and how do believers worry God? Ah, okay. Yeah, the last one. Here we go. Yeah. <coughs> how do non believers make God worry? And how do believers make God worry? Okay, so how do non believers make God worry? A więc w jaki sposób niewierzący nużą Boga? Uh, because he's patiently waiting for them to repent. Uh, ponieważ on cierpliwie czeka, aż oni się opamiętają. Putting people in their lives to show them that they need to repent. I Bóg stawia na ich drodze różnych ludzi, którzy im pomagają zrozumieć, że powinni się opamiętać. But the hardness of their heart causes them to not repent. Ale z powodu zatwardziałości swoich serc nie opamiętują się. It's wearying to God to see non-repentance when sin is confronted. I w tym sensie Bóg jakby jest znużony ich e, brakiem opamiętania. Bóg cierpliwie czeka, oni się nie opamiętują i to nuży Boga. By the way, if that's true in non-believers' lives, i jeśli to jest prawdą w odniesieniu do życia ludzi niewierzących, it's true in believers' lives as well to także jest to prawdą w odniesieniu do życia wierzących. I know people that struggle with the same sin for years. Znam wierzących ludzi, którzy przez długie lata zmagają się z tym samym grzechem. Czy nawet y, w moim własnym życiu mogę mówić o grzechach, z którymi zmagałem się całe lata. And I'm wearying God in in my non-repentance i myślę, że nużę Boga brakiem głębokiego opamiętania. But as I look at my life and as you look at your life, i gdy patrzę na moje życie i wy patrzycie na swoje życie, your, your pattern as a Christian is sin repentance, sin repentance, sin repentance. To widzicie chyba coś takiego, że jest grzech i opamiętanie. Grzech, opamiętanie. Tak to się powtarza while that is wearying to God, it's not as wearying as sin, repentance. I jakkolwiek ten styl życia, o którym wcześniej mówiliśmy, grzech, opamiętanie, grzech, opamiętanie, jest męczący dla Boga, to nie jest tak męczący, jak właśnie to, co teraz Hal zademonstrował, że tu jest daleko grzech, a potem chodzimy sobie w grzechu i chodzimy, i chodzimy, i chodzimy, i gdzieś tam dopiero w końcu następuje opamiętanie. But we do have an example in scripture. Ale mamy przykład w piśmie of a believer in sin wierzącej osoby w grzechu, who doesn't repent, która się nie chce opamiętać. And God says, okay, I'm taking you. I Bóg mówi, dosyć, zabieram cię. And that's in 1 John 5. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. At the very end it talks about a person who doesn't repent. Tam jest mowa o osobie, która się nie chce opamiętać. And God says, okay, you're no good on earth anymore. I'm just going to bring you into my heaven. I Bóg mówi, już nie nadajesz się do życia na ziemi, więc zabieram cię do nieba. Now, how do you know a person who is living unrepentant sin is a believer or a non-believer? Jak odróżnić osobę żyjącą w grzechu, od, y, jak odróżnić wierzącego od niewierzącego, który żyje w grzechu? We can't answer that question. Nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. that's a hard issue. To jest trudny temat. And only God sees the heart. I tylko Bóg zna serce. And so if somebody is living an unrepentant sinful life and calling themselves a Christian. Więc jeśli ktoś żyje w grzechu, a nazywa się chrześcijaninem, it's possible they could be a Christian, to jest możliwe, że jest wierzący, but we in our church deal with that person as a non-believer ale call them to repentance to believe the gospel and live to the glory of God. Ale my powinniśmy z taką osobą w zborze postępować jak z niewierzącym i wzywać go do opamiętania i prowadzenia życia, które jest godne Ewangelii. That's a dangerous position to be in. I to jest e, niebezpieczne miejsce, w którym ktoś mógłby się znaleźć. Whether you're a believer or non-believer. Zarówno czy to wierzący, czy niewierzący. Dying with unrepentant sin śmierć, e, gdzie nie ma opamiętania wobec grzechu, by those who don't profess Christ that's an easy call. They Jeśli- are, they are going to be experiencing the wrath of God. Jeśli chodzi o niewierzących, to tutaj nie ma wątpliwości. Wiadomo, że spadnie na nich Boży gniew. But somebody who professes Christ, Ale co z tymi, którzy wyznają wiarę w Jezusa? all I can do is just say, wow, they look like an unbeliever, but I pray for their sake. Ale to, co ja mogę powiedzieć, to to, że wyglądają dla mnie jak niewierzący, i jedyne co mogę robić to modlić się w nadziei, że jest dla nich szansa. That God was just graciously removing them for a bad testimony in this world. Że Bóg zabiera ich z tego świata, ponieważ są złym świadectwem dla niego w tym świecie. I, I, I wouldn't want to do the funeral of that person. Ale nie chciałbym y, robić pogrzebu takiej osobie. Fortunately, I haven't had to do a funeral like that. I póki co cieszę się, że nie musiałem robić takiego pogrzebu. It's a good question though. Ale to dobre pytanie. Okay, we should uh, save the rest for tomorrow. Resztę pytań zachowajcie na jutro. <laughs> Dobranoc i do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. All right. Did I uh, answer the questions well? well you raised you? more. <laughs> By this answer, you raised more questions. I always thought that this sin, uh, for, but because you, you refer to this sin unto for death, death. unto yes. death. Uh-huh. I read John MacArthur's explanation of that. I remember in one of his books, and he explained this as a sin. Uh, for people who did something which they should be, uh, which, which they should uh, face capital punishment that's how he explained it. Yeah. And that's how I, I remember. I haven't heard him explain it in that way. That's okay. interesting, though. Yeah, I know that there are but other see, explanations I would take issue with well. Him at that yeah, point. sure, okay. Because there's nothing in the context that says that it's that specific sin yeah. that the person is getting judged for. Yeah, I mean there are other explanations as well, but this was I remember his explanation, which yeah. I only found Goodbye. it at him. You yeah. know, this kind of explanation. And I thought it's interesting I, I still am not sure whether this is the right one, but uh, <laughs> I think it's interesting that, you know, John says, don't pray for him because he must die. For example, if he killed somebody, according to God's law and the, the law of the land, he should be killed. Yeah. So this is sin that deserves death. He should be punished by death. And there is no need to pray, Lord, save him from death. No, he should die because he committed a sin that should I, die. I would like that, to that think was that. what John MacArthur, yeah. you know. I would like said. to think that, but I would like to see that's substantiated in the context. Okay, yeah, what you, you said know. is again something wow, which raises more questions. Yeah, yeah. Whether because John says that when you are uh, born born of God, you cannot continue in sin. In his letter, he he repeats that that as, as you have the seed of God and you cannot continue in sin. You may fall continue into sin in, un, in an uninterrupted, uninterrupted pattern of sin. Right. That's been his position for the 50 years that I've sat under his teaching. Now, if he's going to limit it to, oh, okay, capital punishment, one sin and one and done, you need to die. No, no, but he means capital punishment because the law of the land says for this sin, there is capital punishment, and, and that's, that's, where I want the to sin see that leads to death. Where in the context does it say it has that restriction? Yeah, it doesn't. <laughs> that's it his doesn't. explanation. Yeah. That's just his, and so you know why he gets away with it. <laughs> because he's been preaching since 1965, and he's got, and I respect him a great deal, and I, will be the first to say, he's got much more wisdom than I have, hmm. and much more knowledge than I have. But on that issue, I would okay. I would dispute with him. So you would think that this sin that I leads he's wrong, but yeah. I would not say that he's right. Yeah, I'm just I think uh, it's it's kind of as you said, you, you don't know yeah. Uh, what will he face, but uh, it seems like I don't know. No, that's again that's something you know we could discuss well, for a long time. the murderer could be a Christian or not? Because from the pulpit, yeah. he said that a murderer could be a Christian. Yeah, yeah, he, he okay. says that. But if he's and, and if he's saying that, then okay, then he's being consistent by saying, yeah, the murderer needs to die. But I would not use 1 John 1 5 mm-hmm. to say that a Christian who murders needs to die. I would go to other scriptures to say that person needs to die for the sin of murder mm-hmm. and just go back to Genesis. That's the easy one because God mm-hmm. says oh, by the way, when you come out of the ark, if you take a man's life, I want you to enact a government, kill the person. Yeah, yeah, that's what he, that's what he thinks. I mean, he t- thought. I don't know if it still yeah, holds this no, position. He still, te- he still teaches that. Okay, that's his primary teaching. I've never heard him use that in in First John five. Okay, to explain that. All right. Yeah. Yeah. yeah. It's an interesting thought. Yeah, sure. What's that? Tak, właśnie próbowałem zrobić przed samochodem i że mam taką podstawę, ale już nie zdążyłem na to zrobić. Próbowałem to ustawić, sobie, wiesz, jakiś tam nie wzmacniacz. On normalnie na ale w domu go sprawdzałem, bardzo ładnie działał, więc y, to jest, to jest mikrofon, wiesz, to jest ze wszystkich stron ściąga i dosyć z daleka ściąga. Także spróbujemy jeszcze tego. W domu to próbowałem i tam jak chodziłem po pokoju, wyszedłem z pokoju, nadal całkiem niezłe nagrywanie. No to trzeba gdzieś sprzedać tam do... jeszcze no, się sprzeda, jakby to było do... Tak, tak, ale on to jest dosyć drogi tamten najprostsza rzeczy, Kładziemy i, i od razu działa, nie potrzebuje żadnego tam sprzętu, noszenia, kabl, kabl, kablowania, także zobaczymy. Ja go zostawię i go trzeba będzie wypróbować w najbliższym czasie tam.